Gusti empun jenengan tinggal ten kene donya niki, empun ngantos jenengan gesangaken ten kene donya niki setunggal mawon tiang ingkang nantang panjenengan kafir dateng panjenengan. Soale lek tesih wonten tiang setunggal sing kafir nentang dateng panjenengan, engko wong iki manak-manak manak mana anake pirang-pirang mangke yo nentang panjenengan. Mula panjenengan lunasi sedaya mawon, panjenengan hancurkan mereka, panjenengan binasakan mereka. langsung Gusti Allah mengadakan pemutihan masal lep dunya kelem wong kafir-kafir sing nentang Gusti Allah lunas arek sing nunut praune Nabi Nuh niku sing selamat nah ngoten Nabi Musa yang ngono Oh mati api diapi bareng do nentang Gusti Allah do kufur tuturi gak kena dongo ya Allah niki umat don nentang penjenengan ya Allah jenengan paringi bencana jenengan paringi wabah udan getih krocok krocok krocok krocok krocok krocok krocok udan getih kabeh banyu lo tadi getih arep ngombe ini cur tadi getih arep padus mm, banyu diguyang guys krocok krocok krocok getih ono ibu-ibu arep ngemi putrane crut ngene dadi getih Lah Bu apa mbok loke tangane kuwi aja kono jenenge. Panggone kene mosok praktekke ngene to Bu. Yo sepuntene wong pancen panggonane no kene kok. Wis pokoke kabeh dadi getih. Ngapunten nggih. Akhirnya do tobat, do iman maneh. Nabi Musa ndonga, ya Allah ampun sami iman meleh, panjenengan ilangaken wabah menika lep ilang getene. Gak suwe do kafir maneh, gak suwe do nentang maneh. Nabi Musa nuturi orang ngenekno. dongake meneh ya Allah niki do kafir mele nyuwun musibah ya Allah jenengan paringi bencana udan walang kerotok kerotok kerotok kerotok kerotok kerotok bek walang ngangop lagi mangap hop ini blusek blusek blusek walang mlebu menur ini wong wedok lungguh lah begagah kambanan sido walangnya kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk wabah bek walang pokoke. Akhire do kapok, do tobat, iman maneh. Nabi Musa ndonga ilang wabahe. Gak suwe do kafir neh, gak suwe do nentang neh, soale kelakuane persis wong Banjarrejo. Kuwe tiru aku. Eh kok dituturi ora kena, Nabi Musa ndungone. Ya Allah Gusti, jenengan paringi wabah udan kodok. gelodak gelodak telepok-telepok udan kodok. Ngono modele nabi-nabi mbiyen. Tapi lek si Nabi mboten ana ngapik diapiki, ana wong nakal tuturi sak keneke, tuturi gak kena. Mboten didongake cilaka, mboten digodongake mati, malah dibelani nang ngarsane Gusti Allah. Makanya Nabi dakwah nanggone Taif ya long sampai mlebu lho sik nang jaba. Diantemi wong kafir, nggae teletong unta, diantemi nggae watu. Kanjeng Nabi mboten nesu, mencara gelem bales enteng wong Kanjeng Nabi gak ada mukjizat. Lep entek. Tapi Kanjeng Nabi mboten malah didongake, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, panjenengan paringi hidayah pituduh kaum kula niku lho ya Allah, anane nentang ngono ku mergo mboten ngerti lho dibelani malahan. Wayai perang Uhud nih, pasukan Islam wes berantakan karo-karuan, sahabat banyak yang terluka, Kanjeng Nabi sampai berlumuran darah, malaikat Jibril ora betah. Manggi Kanjeng Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Nyapa Mas? Mas Bril. Mohon izin Kanjeng Nabi. Izin ngopo? gunung niki kula angkate. Ge apa? Kula uncalke wong kafir ben gepeng kabeh. ditangleti kali Kanjeng Nabi. Diutus Gusti Allah apa karepe sampean dhewe, Mas? Ya karepku dhewe. <laughs> Sorry, Bro. <laughs> Nek kongkonane Gusti Allah aku manut, tapi nek karepe sampean dhewe enggak lah. Inni lam ub'as la'anan wala Aku enggak diutus untuk melaknat dan memberikan hukuman. Akhirnya muncul doa Rasulullah yang sungguh luar biasa. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayahmu, petunjukmu kepada kaumku. Mereka seperti itu karena mereka enggak ngerti. Coba sampean beripun Pak. Posisi kak kepepet, eh, posisi kalah, musuh murah karuan meletene, nanti tawani gunung kita angkat ya tak antem nih musuhmu. Ya kono giat ya bisanya. Ben penyet kabeh lah ngono. Lo melihat darah Rasulullah bercucuran, bumi lo sampai bersumpah. Demi Allah, kalau sampai ada darah Rasulullah yang netes ke tubuhku, aku akan balik badan alias the mulet. Bumi lo sampai ngono. Lo mendengar sumpah bumi, apa yang dilakukan Rasulullah? Malah sibuk nadai gete. Ya Allah, ojo nganti netes iki. Iki lah sampai netes engko bumi mulet tenan, iki entek wong-wong kae. Cara sampean pripun, Pak? malah mbok piyur piyur to. Kanjeng Nabi ini leh bela belani umatnya Masya Allah Sampai lam arda wawahidun min ummati finnar ya Rob Saya tidak puas kalau masih ada satu umat saya yang masuk neraka Makanya perjuangan kanjeng Nabi yang umatnya gitu Pokok mati ini gawe iman gila akhirnya melebus warga kabeh Membincang ten akhirat niku kanjeng Nabi kan sing melebus warga pertama Wong sing gawa kuncine swarga niku Kanjeng Nabi. Buka swarga pertama, masuk di ditepak-tepakno. Kanjeng Nabi medal mele nyapa? Madosi umate, umati, umati, kindi umatku ki akeh sing urung mlebu kindi. Kindi ki wong Banjarjo kok urung ketok babar pisan. Kepala desa desane barang ki nyandi iki. mosok kok megap-megap nyang neraka to? Digoleki nyandi ki kepala desa desane barang kok ora ketok ki. Lek Bojonegoro ketoke wis mlebu kabeh. dipadosi kali kanjeng Nabi. Lho kok ketok gerombolan ana wajah iki kelip-kelip wae umatku kae umatku kae. Ngono dicedhaki karo kanjeng Nabi pas digebatek batekan malaikat. Malaikat rahmat batek nang neraka malaikat adab batek nang neraka. Ngono. Akhire kanjeng Nabi rawuh, malaikat, "Ya Kanjeng Nabi, jenengan napunten wong ndi wis mbok bateki kuwi, Banjarrejo." Apa Bojonegoro wis mlebu swarga kabeh wek. Akhirnya, heh malaikat kuwi ngono umatku kuwi. Umatku kuwi akhirnya diculke karo malaikat. Bareng diteliti lah kok Banjarrejo tenan. Lu ini <laughs> ini yang namanya syafaat, pembelaannya Rasulullah. Sopo kuwi yang paling cepet nampa syafaat? Sing kathah le maca selawat ning Kanjeng Nabi, kathah leh nindakke sunah-sunahipun Kanjeng Nabi. Pun. Waduh ndak cukup iki ngono. Embo. Ngaji kok ora oleh wis. Rong tahun salahe gelem ngenteni. Mau kaya ora njaluk ngenteni kok. Ya wis, ya wis. Ngalah aku. Musa wong edan ya ora ngalah lara. Ibu bapak, yo yo. Dadi kula sampean kudu usaha dadi wong sing disenengi karo Gusti Allah. Kaya niki wau. Wong sing apik, piye wong sing apik kuwi? Eh diapiki wong ya apik dieleki wong ya panggah. kaya banyu iki lho dikocok-kocok kaya apa panggah bening petuk wong apik mesem petuk wong elek mesem wis rewesi atine kula sampeyan dua diapiki karo wong ya bales apik dieleki karo wong bales apik Wih bersih ini sampean, wis mesem ae. Niku sing dimaksud yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana anak-anak dan harta benda tidak bisa memberi manfaat, tidak ada gunanya kecuali orang-orang yang menghadap Allah biqalbin salim dengan hati yang bersih Allahumma sholli ala Muhammad Bu tiap wong ya api mesem dielek wong ya es eh, mesem ae Kanjeng Nabi nate ditangleti Kanjeng Nabi cirine penduduk swarga niku pripun Kanjeng Nabi tandane penduduk swarga niku pripun Kanjeng Nabi lah jawab simple banget. Wajihun malihun. Wajah yang cerah dan murah senyum. Nah, kanjeng Nabi mbak kan ngoten, la tegelam illa tabassam. Rasulullah tidak berkata kecuali dengan tersenyum. Halo. Diteruskan mboten? Penduduk swarga modele senyum-senyum. Mulane malaikat yang jaga swarga, malaikat Ridwan niku nggih senyum mawon.